Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Anak Angkat Mbah Jarwo. Kiriman dari Wahyu Aji dari Desa Tanjung, Kecamatan Kedung Tuban, Blura, Jawa Tengah. Wis sawetara taun Sufrih ora tilik ngomah. Deweke sajak ngetu karo pakaryane ana Surabaya. Miturut ujaring akeh, ning Surabaya dhewe nyambut gawe ana sakweneng pabrik kanthi pawitan ijazah SMP. Senajan kapetung tenaga kasar, Sufrih anggone nyambut gawe klebu antepan. nyotoni nganti pirang-pirang wektu ora ngolah ngalih panggonan nglidik Ujari si e meh telung wulan sepisan, suprih mesti kirim duit. Saben rioyo ugo ajek mulih saperu lebaran karo bapak si lan seduluri. Ora keri mesti nggawa oleh-oleh sing pantes. Semunu ing lebaran wingi, meh kabeh tonggo kiwa tengeni keduman oleh-oleh sufri. Sufri kepetung perawan wis umur. sauger ditakoni babakan calon sisihan dening simboke dheweke mesti ngalihake caturan sajak ora karep wang sulan sing kawetu mesti mung siji ya durung ana sing nyocoki ati wong tuane sedih supaya suprih ora diwadani minangka prawan tuwa wong tuane sakloron kloron meksa suprih enggal gelem omah-omah sapa wae sing dadi pilihane anake bapak lan simboke ora arep memalangi. wagi watro jam papat sore suprih ketekan dayoh sakwene nom-noman ganteng pawongane anteng kulite nyawu mateng sawise dilungguhake jebul pawongan mau duwe karep nemoni bapake mulo sing jago injur bapake nalika suprih ngetokake wedang kanggo suguhan dayoe atine mesar jantungi tratapan nalika panyawangan tempuk. Sinten, Pak, tamune wau? Enten perlu nopo? Pitakoni Sufrih sakwise dayoe mulih. Dayoh mau jenenge Sano. Anak angkate Mbah Jarwo. Kok karan anak angkat? Nopo mboten gadah yoga piyambak? Lah, nopo anak-ane sedaya nika nggih anak angkat? bapake njur Cerita ngenani mulo bukane sano dadi anak angkate Mbah nalika Mbah Jarwo durung ngopeni sano ning kukuban kono dheweke kapitung wong keserakat omahe cilik kawangun saka gedhek Tring tur wis boyong yen usum angin gedhe atine sing manggon tansah ketar-ketir kuwatir yen omahe ambruk yen wanci udan dres kejaba trocoh uga akeh banyu sing mlebu omah awit akeh gedheke sing bolong ana celemongan ngene wektu semono. Gedhek omahe Jarwo kena kanggo brobosan kirik. Ngono meneh anake sing cacah telu wadon kabeh. Jarwo dhewe ora duwe gawean maton, alias mung serabutan. Gumantung tekone sing nyambut tenagane. Nanging sawetara taun candake warga Cingak, Jarwo bali saka lelungan nganti kanoman lanang. kang miturut ujare arep diangkat dadi anake. Miturut kandhaning Jarwo, dheweke nate ngimpi dipethuki wong lanang tuwa lan aweh pamrayoga. Dene pamrayogane menawa dheweke kepingin mentas saka panandangi minangka wong melarat supaya golek serana menyang kuburan tuwa, cedhak sawah kulon desa. Wancine malam Selasa kliwon Jarwo nuhani impen mau nekani papan kang didunungake. ake. ning papan kuwi jarwa mung dirungoni swara menawa kuwe pengin sugih gelemo kuwe dingengeri kanoman lanang minangka syarat-saranane dadak takon apa-apa jarwo sagu lan baline saka pampan wingit kuwi jarwo nyumur pinom-noman nangis ngguguk ditakoni ya gene nangis Wang sulani mergo kelangan wong tuane sakloron awit musibah banjir bandang tahun rongewu nem. Sak ploke dieloi kanoman kui sugi jarwon dedel. opo wae sing diayahi tansah nekake bebaten kang akeh Minungko tondo panarimane jarwo saben malam jemah legi mesti ngundang tonggo kiwa tengene saperlu kenduri semono tekane kanoman kang dadi anak angkate Mbah Jarwo sore kuwi perlu ngundang bapak Sufrih kenduri neng omahe Mbah Jarwo Sufrih sajak katrem karo ceritane bapake eh. Bapak e nyicil seneng naliko anai wadon takon jenenge kanoman mau. Ning atine bapak e ndungo. Mugo-mugo anai wadon duwe kawi gaten meligi marang kanoman mau. Syukur bisa munggah dadi jalu idamane. Pangrasaning bapak e suprih nuli diujarake marang sing wadon. Rasa seneng sing banget tumanduk marang sing diujar. Mula sak suwene ana ngomah, suprih kerep dikongkon menyang omahe mbajarwo, kanthi pawadan werna-werna. Pamriye supaya atine nom-noman sak saya raket. Puji dongane bapak lan simboke supri sajak kinabulan. Nyatane rong wulan ana ngomah supri ora kepingin lunga meneh menyang Surabaya. Deweke kepingin nyambut gawe ana disane mergawe sak anane. Ning pikiran lan wong tuane duwe sedya liyane. Mugo-mugo anggone suprih ora lunga meneh mergo kepranan marang sano. anakmu wedok daulatane antarane telung dina iki teko mung lengar-lenger ana apa ya mbokne Aku ya duwe pangrasa ngono kok Coba awakmu sing minangka simboke mitrang kono Umpama sampean sing takon tak ya padha wae lho Pak Bocah wadon kuwi kakehe kepenak omong marang simboke Ya tak golek kahanan sing kepenak kanggo miteran. Wancine bak do ngisak. Wiwit sore simboke suprih wis nata tembung kanggo takon, ya gene anake piris pirang-pirang dina iki suprih mung lengar-lenger. Nalika simboke lagi njejeri lungguh anake wedok suprih ndisi iku mecap. Mbak, Mbak, upama sampean duwe anak mantu kang sano, apa seneng, Mbak? Walah, Simba ya seneng banget nono. njur sok kapan sono nglamar mawak mundu. Nanging Kang Sano duwe penjaluk lho, Mbok. Kek penjaluke apa? Kang Sano gelem ngrabi aku menawa bapak gelem nandurake wit gedang rojo, Mbok. Pamriye jare uripku lan uripe Kang Sano dimen kaya rojo. Orang dadak rekoso, Nanging bisa urip mulya. Walah, yen mung perkara ngono kuwi tak kira ora abot. Ning kok tak rasakake rada aneh to, Mbok? Aneh piye? Keluargane kene ora oleh mangan gedang rojo. Iku sih jarene welinge guru ngilmu kan ora gane lho, Mbok. Ning mangan gedang liyane oleh to? Mestine yo oleh. Nanging ana sing aneh. Gone nandur gedang rojo kudu ning tegalan. Ning kamar peturonku karo Kang Sano. Bahkan penjaloe kanoman sing arep ngerabi anake wedok ora digagas banget-banget. Sing baku anake wadon enggal oleh sisian. Dimen ora kinaran prawan kasep. Lamaran. Itung dino ijapilan pahargian manten ora kacarito. bapak Supreh nyicil seneng. Awit dinone iki anake wedok wis nggembol janin umuran rong wulan. Kaya kaprai wong nyidam, sedelok-sedelok Supreh ngrasa ora kepenak ning awak. Kejaba kuwi uga kepingin panganan sing siji karo padatan. Sing marai goreh pikirane Simbok lan bapak Supreh. Dino kuwi Supreh motah kepingin mangan woi gedang rojo. Kamongko, wong telu kuwi uga eling menawa buah kuwi disiriki dening sano. Kanti dedemitan suprih diwenehi gedang raja. Nanging atine ora kena diapusi. Sawise mangan gedang raja kuwi suprih bapak lan simboke tansah was-was. Kuatir menawa nemai kedadian aneh. nang wengi sanu ora ngancani bojone turu. Ujare kudu ngasah ngilmuni marang gurune. Supre se kudu nganti bengingkas oleh kanca turu lan oleh jatah kemarmaning batin. Mula borampe sing disenengi sano kanggo andum rasa karo suprih uga ora samapta. Iki jalaran wiwit jam telu udane dres ora terang-terang. Mula borampe wadi kanggo saresmi karo sisiane ora dicawisake dening Supri. Opo to ubur ampe wadi kuih. ora ana siji-siji pawongan kang ngerti kejaba Supri lan Sano. Wong loro kuwi duwe wadianeh yen pinuju Saresmi kudu linambaran godhong gedang raja sak ujung wutuh sak papai. Wancine meh tengah wengi. Lagi wae liyep-liyep Supri krungu swara lawang ditotok sinartan swara celuk-celuk jenenge. sufrih apal karo swara kuwi. Ora pangling kuwi swarane sano. Mula sufrih enggal tangi nuli buka lawang. Sawise lawang binukak wong loro banjur rerangkulan ngesokake rasa kangene sakwise limang dino limang bengi ora kepethuk. Dasar kepitung manten anyar dadi ruket banget anggone rerangkulan. Kasuwung rasa kangen pawongan loro kuwi wis uleng-ulengan ana paturon. Sajake padha dene karepe. Mula genining asmara mubal mangalat-alat tan kena disirep. Jroning pepasian Suprih ngrasa ana sing aneh. Suprih krungu swara ngos-ngosan. Aneh. Ngos-ngosan sing dirungu kuwi beneh karungos ngosan sak jering telung wulan sak ploe urip bebrayan karo sano. nggrayangi tangan kang tumomo ana sakujur kujur awake Supri. Ora kaya sing wis. Awake Supri krasa perih ning panggonan kang mentas digrayangi. Polahe sing lanang beda karo padatan. Supri nyoba ngelekake mripate. Dheweke njondhel wujute sano malih dadi asu kanthi untu ringih-ringih. Supri ora wani bengok. pungkasan kuwi wis nerak angger-angger mangan woi gedang rojo. Dudul potku, Kang, amet sing pengen kuwi sejatine sing tak gembol iki lho, Kang. Ping lorone. Kowe wengi iki leladi aku rali nambaran godhong gedang rojo kaya padatan. Mula aku sing kedosan. Wujudku malah asu ngene iki. Yo wis trimak-trimakno yo prih. kedadian wengi iki. Saiki aku arep lunga golek ruwat, mbok menawa bisa pulih wewujutanku. Dene yen aku ora bisa pulih, papaken tekaku saben dina malam jemah lebi kanthi slametan nganggo ingkung ipitik putih mulus. Lan kabeh sesaji kudu nambaran godhong gedang raja. dene yen bayi sing kok kandhut besok lair wujude sono bayi mengko pasrah Mbah Jarwo rampung mujer wewujutan mau musno mung suprih sing lenger-lenger mikir kudu tumindak kepiye ngadepi kahanan iki iki cerita anak angkat Mbah Jarwo bersama tim Cima.